نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم أوما رأيتم درة عين المها فيها علم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون O vjernici, brinite se o sebi Ako ste na pravome putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao. Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome što ste uradili. أوما رأيتم درة عين المها فيها علم قمرا أراها إنها بدر إذا ما البدر تم كم عاشق في دربها Predstavljamo vam novo audio predavanje od profesora Elvedina Pezića pod nazivom Liječenje Kur'anom, treći dio.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 Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alihi salatu wa salam. Njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji ih slijedi na putu istine do sudnjega dana. Večeras, braću moja draga, nastavljamo da se družimo sa već podavno započetim serijalom emisija kojeg sam ja naslovio Rukja liječenje Kur'anom. Pošto je ovo treće predavanje. Ukratko ću nekoliko rečenica i nekoliko minuta spomenuti šta smo govorili u dva protekla predavanja kako bi se podsjetili svega toga i kako bi pokušali zaokružiti jednu cijelinu. Na samom početku prvog predavanja spomenuli smo sedam ili osam razloga koji ukazuju na bitnost ove tematike ruke učenja Kur'ana. Pa smo spomenuli da je Nepoznavanje, da nepoznavanje ove tematike nosi sa sobom izuzetno mnogo negativnosti kako dunjalučkih tako ahiretskih. Također kazali smo da smo svi potrebni ove tematike i edukativnih dersova. Na samom početku smo govorili o propisu liječenja općenito, znači ne samo rukijom, već propis liječenja kada se čovjek razboli, da li je obaveza da ide doktoru, da li je to pohvalno, da li je to mustahab, pa smo rezimirali i kazali da je Allah najbolje zna stav šehul Islama ibn Taymiye rahmetullahi alihi, nešto najbliže istini, a to je da se propis liječenja razlikuje od osobe do osobe i od bolesti do bolesti. Također smo spomenuli neke situacije koje su islamski učenjaci spomenuli kada spominju kada je čovjek obaveza da se liječi. Također smo spomenuli situacije kada je pohvalnije ostaviti liječenje nego se liječiti. Također smo spomenuli argumente da je liječenje Kur'anom, rukijom, jedan od ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala, što će nam u današnjem predavanju također potrebno biti. Pomenuli smo kakav je propis da čovjek ostavi nekoga koje je obolio napadnut džinsko-šeitanskim vojskama, kakav je propis da čovjek ostavi takvu osobu ili kakav je propis da mu pomogni, da li je obavezan ili nije. Spominuli smo također govor islamskih učenjaka i njihove argumente koji su spominuli kada je u pitanju mogućnost ulaska džina u ljude. Spomenuli smo također jedan veoma bitan podatak, a to je vrste bolesti koje se mogu liječiti rukijom, pa smo kazali, na kraju rezimirali, da se rukijom mogu liječiti sve vrste bolesti počevši od psihičkih oboljenja, pa preko fizički i tjelesni također. U prethodnom predavanju smo govorili o ruki, njenoj definiciji, govorili smo o vrstama ruke, dozvoljenoj i zabranjenoj. Spomenuli smo argumente koji ukazuju da je dozvoljeno liječenje rukom, spomenuli smo argumente da je Allahu poslanik bio podvrgnut tretmanu ruke, da je on odobrio ruku, da je on učio ruku i znači sve te argumente smo spomenuli u prošlom predavanju. Spomenuli smo također primjere iz životopisa nekih učenjaka kao što je Šehul Islam ibn Taymiye, rahmetullahi alehi, imam Ahmed ibn Hanbel i drugi, iz koji smo vidjeli da su oni liječili ljude rukjom. I na kraju smo dali odgovor na hadise koji svojom vanštinom ukazuju da je zabranjeno liječenje rukjom i dali smo validne odgovore na to. U ovom predavanju počinjemo Prije nego počnemo govoriti o uvjetima da bi neka ruka bila ispravna, treba ukazati na jednu stvar, a to je da u nekim knjigama koje govori o ovoj tematici ruki, možemo naći da neki učenjaci iznosi činjenicu i podatak da hadisi koji Allah poslanik alaihi salatu wasalam je izrekao, koji se vezuju za ovu tematiku ruke, da oni nisu sastavni dio ove vjere i šerijata. Šta oni kažu? Oni kažu da ono što Allah poslanik izreka u ovom poglavlju, da je to samo potvrda onoga što je bilo u predislamskom periodu džahilijetu. Znači ako bi negdje naišli na takve izjave, znajte da te izjave nisu onaj validne i kak se zove, ne treba da se čovjek osvrči na njih jer Mi znamo da Allah poslanik alaihi salatu wasalam nije poslan od ustrani uzvišnog Allaha kao liječnik, kao doktor. Već je poslan da bi ljude pozvao u Islam da obožavaju Allah subhanahu wa ta'ala na ispravan način. Ali u toj svojoj poslanici, znači nije to srž njegove poslanice, ali sporedno tome je spomenuo izuzetno mnogo hadisa koji se vezuju za medicinu. Mnogo je hadisa koji se također vezuju za ovu poglavlje ruke. Allah subhanahu wa ta'ala nam kaže u poslaniku وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَ On ne govori po hiru svome. Sve što govori To je objava koja vam se koja mu se objavljuje. Tako znači ovaj da ta šubha nema nikakvog mjesta i nije ovaj validna da ju se osvršimo. Što se tiče ruke, kazali smo da postoje dvije podjele ruke. Imamo podjelu dozvoljena i zabranjena rukja, to gledano s aspekta dozvoljenosti. Imamo drugu podjelu gledano s aspekta postizanja cilja, pa smo kazali da postoji rukja kao preventiva prije nego se desi bolest i imamo rukja koja se uči onome koje već obolio. Islamski učenjaci su na osnovu hadisa Allahu poslanika alaihi salatu wasalam izrečenih u ovom poglavlju postavili uvjete da bi rukja bila validna. Kada se ti uvjeti ispune, učenje Kur'ana, liječenje Kur'anom je validno. Hafiz ibn Hajar, poznati komentator Buharinog sahiha, u knjizi koja se zove Fethul Bari, spominje te uvjete i kaže kada se ta tri uvjeta ispune, liječenje Kur'anom, rukijom je dozvoljeno po konsenzusu islamskih učenjaka. Znači, ako se ova tri uvjeta ispune, koja ćemo spomenuti, liječenje Kur'anom, rukijom je dozvoljeno po konsenzusu islamskih učenjaka. Prvi uvjet, jeste da liječenje Kur'anom i rukom bude Allahovim govorom, njegovim ajetima, kur'anskim ajetima, Allahovim imenima i svojstvima i što obuhvata ovo je znači moj govor, dove spomenute u strani Allahog poslanika alihi salatu wasalam. Zašto nam je ovo bitno, braću moja draga, da poznajemo? Poznat, ovo nam je bitno da znamo, ako odete nekom čovjeku koji vas liječi i ne bude vas liječio na ovakav način ili kuranskim ajetima ili do dovama spomenutim u Kur'anu ili do dovama spomenutim od Božijeg poslanika ali se ratu veselam, onda treba da znamo da to nije validno. Primjera radi otvaranje nekakvih zvijezda, gledanje u kašike, filđane i ostale bakarače, znači sve je to odmah pod prvim ovim uvjetom neispravno. Drugi uvjet da bi je rukija bila validna jeste da bude na arapskom jeziku ili jasnom prijevodu značenja. Ovo nam je također veoma bitna stvar, s tim što možemo dodati kada je u pitanju izgovaranje ruke na arapskom jeziku, ako su u pitanju ajeti, hadisi, Allahu poslanika, ali se ratu vaselam i dove koje on spomenuo, onda se treba truditi maksimalno da to bude spomenuto u izvornom obliku. A dok kada je u pitanju prijevod značenja, znači samo ostaje uvjet da to bude jasan govor bez ikakvi šap, šaptanja, bez ikakvi znači nerazumni ovaj rečenica ili bilo se čega što nije razumno, jer islamski učenjaci kažu sve što nije razumno postavlja se veliki upitnik na to jer to može sačinjavati u sebi širk. Zato od uvjeta ruki jeste da bude jasno kazana ako je arapski jezik arapskim jezikom, a ako je na nekom drugom jeziku onda da bude znači jasan prijevod značenja. I treći uvjet jeste da postoji ubjeđenje da ne djeluje rukja sama po sebi, već da djeluje djelovanjem uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači da ruke ne djeluje sama po sebi, već da je to djelovanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Neki učenjaci današnjici, prigovorili su ovom uvjetu, a poslije ćemo to povezati kada budemo govorili o uzrocima. Ima učenjaka koji su kazali čovjeku je dovoljno da vjeruje da rukja djeluje sa Allahovom dozvolom. I da je to, inša Allah, dovoljno, a da rukja sama po sebi da ona djeluje. Kao što je primjer vode. Čovjek kada popije vodu, Allah je dao u toj vodi da ona utoliže čovjekovu. Dok ovaj, ovaj ovdje uvjet koji je Hafiz ibn Hajar postavio, on kaže ne, treba čovjek da vjeruje da je to djelovanje od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali znači nećemo se puno zadržavati oko toga, bitno je da zapamtimo ova tri uvjeta koje je spomenuo Hafiz ibn Hajar rahmetullahi alihi. Možemo nakratko rezimirati ove uvjete i spomenuti neke stvari koji se vezuju za ove uvjete. Znači, ruke, braću moja draga, da bi bila ispravna, mora biti monoteističkog sadržaja, definitivno bez ikakvi primjesa širka. Također, ruke ne smije sadržavati nikakvu zakljetvu nekim od stvorenja, osim, znači, ako je već treba zakljetva, onda zakljetva Allahu subhanahu wa ta'ala, jer poznato pravilo koji nije samo vezano za rukiju, jeste da čovjeku muslimanu nije dozvoljeno da se zakuni bilo čime osim Allahom, njegovim svojstvima i njegovim imenima. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam i vradostojni hadisma je kazao ko se zakuni nečim osim Allahom počinio je širk. Znači, ruke ne smije sadržavati ništa ovaj zakljetvu nečim, nekim od stvorenja Allah subhanahu wa ta'ala. Također, ruke ne smije sadržavati dovu da tražimo od nekoga nešto, a tu stvar ne može ispuniti niko osim Allah subhanahu wa ta'ala. Možda nama te stvari sada izgledaju nedokućive, šta to znači, ali da odete malo po islamskom svijetu, da odete u jedan Egipat, u jednu Libiju, u jednu Siriju, u jedan Tunis, pa bi vidjeli ovaj kako, kako je potrebno da poznajemo ove stvari. Kada ljudi odu nekom čovjeku koji liži, pa on doziva poslanika, pa doziva nekog šeha mrtvog, pa doziva onog, pa doziva ovog, obskrbi me, izliječi me, daj mi porod, onda bi shvatili zašto islamski učenjaci spominju ove stvari. Znači, ne smijemo upuživati dovu nekome u stvarima koje ne može priuštiti niko osim Allah subhanu wa ta'ala. Imate slučajeva da ljudi u Medini, kod kabura Allahog poslanika, ali i salatu wasalam, dođu i stanu, okrenu se kaburu Božijeg poslanika i tražu da im, da, traže da im Allahog poslanika, ali i salatu wasalam, podari porod primjer radi čovjek je iskušan, ne može da ima djeci. Pa dođe tu i traži od Allahu poslanika ali i salatu wasalam. Zato kažemo, to je stvar koju ne može niko priuštiti osim Allah subhanahu wa ta'ala. Također, ruke ne smije da sadrži ništa od sihra i vrađbina. Također, čovjek ne smije da odlazi da traži ruke od ljudi koji ogledaju, koji gataju, koji poriču, proriču, jer Allah poslanik alaih salatu wasalam je zabranio odlazak takvim ljudima i vjerovanje u ono što kažu. Ruke znači treba da bude jasnog značenja i da bude u obliku kako je izrekao Allah poslanik alaih salatu wasalam. Ovdje možemo samo spomenuti jedno pitanje, to je kazali smo u proteklim predavanjima da je ruke ibadet. A znamo da ibadeti moraju da se izvršavaju onako kako su spomenuti znači od strane uzvišenog Allaha subhanahu wa taala ili njegovog poslanika. I rukju treba tako doživljavati s tim što znači imaju neka otvorena poglavlja u ruke primjer radi ono je poznato da su određeni ajeti pohvalni da se učiru u ruke ali pošto je Allah dželešanu nama kazao da je čitav Kur'an lijek onda nema smeti da čovjek uči bilo koji ajet u pogledu liječenja rukom kazali smo također kad smo govorili o tim podjelama, da postoje dvije vrste, podje, dvije vrste ruke kada je u pitanju postizanje ciljeva. Imamo preventivu i imamo liječenje. O tome smo govorili u prošlom predavanju, ali ovaj samo da to sada zaokružimo, jer uvijek smo to spominjali nako ovaj usputno. Znači, postoji rukja koja se uči, braću moja draga, prije nego se desi bolest. I na to nam ukazuju mnogi hadisi, primjera radi, hadis da Allah poslanika, ali se ratu selam prije spavanja, učio, puhao bi svoje ruke i učio bi tri puta kulhu kul huvalla kul uzrabi fele kul bi rabbin nas i potirao bi svoje tijelo rukama. Također učenje ajetul kursije, učenje a ova dva zadnja ajeta iz a, sure El Beqara, jutarnji večernji zikrovi, sve su to stvari znači koje su preventiva da nam se ne bi šta desilo da se zaštitimo prije to prije nego se nešto desi također poznato je da Allahu poslanik ali se ratu selam učio dove kojima je tražio od uzvišenog Allaha subhanahu wa taala da zaštiti Hasana i Husajna iako im se ništa nije desilo ali je to učio i u nama i nama je u tome velika korist To jeste i mi trebamo da se ponašamo tako. Prije nego nam se nešto desi, trebamo se zaštititi. Također Boži poslanik nam je propisao da čovjek kada odsjedne u nekom mjestu, a pogotovo je to prija bilo mnogo aktuelno kada su ljudi putovali kroz pustinje, kroz šume, kada negdje čovjek odsjedne da traži od Allah subhanahu wa ta'ala da ga zaštiti na tom mjestu. I zato je ta dova prenešena da se uči prilikom ulaska u kuću, znači da čovjek uči dovu, da traži od Allaha da ga zaštiti od ovaj kako se zove tog zla koji ga može zadesiti u kući. Ja sam eh, za večeras također pripremio smatrajući da postoji velika veza između teme ruke i hamailija. Pa sam smatrao da je veoma korisno da progovorimo nekoliko riječi, braćo moja draga, o hamailijama, zapisima, talismanima, amuletima i ostalim stvarima. Zašto kažem da postoji jaka veza? Zato što ljudi kada okače na sebe tu neku stvar, oni je kače s ubjeđenjem liječenja. I to je jedan vid liječenja. I zato je ta veza između ruke i ovaj ti zapisa i hamailija. Zato smatram veoma korisnim da progovorimo nekoliko riječi o ovoj temi, a vidjet ćete, Allah najbolje zna, da u velikom broju slučajeva postoji mnoge stvari koji se vezuju za ovu tematiku i koje nismo poznavali ili smo ih poznavali, ali nisu bile znači kompletirane pa ćemo pokušati nešto spomenuti vezano za ovu temu, pa ako ostane vremena nastavit ćemo se družiti onda sa rukijom. Šta je to, braću moja draga, Hamailija? Šta su tu talismani, amuleti? A prije nego to kažemo, pogledajte samo kako je potrebno govoriti o toj temi. Pogledajte koliko je ljudi, primjer radi, koji dolaze u džamiju. Koji dolaze u džamiju, koji se smatraju probrani dio naših društva, Ako sa njima porazgovarate, vidjet ćete da imaju izuzetno pogrešno ubjeđenje kada su u pitanju zapisi, hamajlije, talismani. Velik broj ljudi ima nešto okačeno o sebi, a da ne govorimo o ljudima na ulici. Velik broj ljudi ima nešto okačeno, neko nosi tiso, neko nosi neke končiće, neko nosi ovo, neko nosi ono, a vidjet ćete kako Islam gleda na te stvari. Šta je to hamajlija? Hamajlija je, braćo moja draga, sve što se okači o insanu, s ciljem preventive ili s ciljem liječenja. Sve što čovjek okači na sebe, želi time preventivno da djeluje, da mu se nešto ne desi, da ga čuva kao od neki, šta ja znam, musiveta koji mu se mogli desiti u budućnosti, ili da se izliječi od nečega, sve to potpada pod pojam amuleta, talismana i hamaili. Ovdje dolazi na red da spominimo nešto onim uzrocima koji su malo prije spomenuli. Kako bi shvatili ovu tematiku, braću moja draga, Uzroci, generalno gledajući, mogu se podijeliti u dvije vrste. Šerijatski uzroci i prirodni uzroci. Vidjet ćete zašto nam je ovo potrebno. Kada budemo govorili o propisu Hamailiji. Šta su to šerijatski uzroci? Šerijatski uzroci su svi uzroci koji nam je spomenuo uzvišeni Allah i njegov poslanik. Allah subhanu wa ta'ala kaže da je lijek u Kur'anu. To je znači uzrok za liječenje. Allah poslanik kaže da je uzrok za liječenje bolesti med. To je šerijatski uzrok zemzem, to je šerijetski uzrok. Čorekut, šerijetski uzrok. Da li bi neko od nas mogao dokučiti razumom da je zemzem ljekovita, neka druga voda nije ljekovita, da to nismo saznali kroz objavu? Ne bi nikad znali. Ali nas je Allah poslanikova vijestio i zato kažemo to su šerijetski uzroci. E imamo druge prirodne uzroke, to je ono sve što ljudi mogu dokučiti razumom da djeluje. Primjera radi rekao sam voda. Čovjek ižedni, popije čašu vode i voda uzrokuje, znači Allah je dao u njoj svojstvo da utoli žeđ. Ili čovjeku hladno obuče odjeću i zaštiti se od hladnoći. Znači, oblačenjem odjeće čovjek je poduzeo uzrok da se zaštiti od hladnoći. To je ono što razum dokučuje. E sada, da pokušamo kroz ove dvije stvari formule provući hamajlije i zapise. Da li potpadaju po čarijatske uzroke? ne potpadaju. Zato što nigdje u Kur'anu nećete naći da stoji da su hamajlije i zapisi čuvaju čovjeka i da ga liječi. U praksi Božijeg poslanika nigdje ne postoji dokaz da je to validan način liječenja, čak suprotno tome vidjet ćemo da je to Božji poslanik u više Adisa spomenuo kao širk. Dobro, znači ne potpada pod tu vrstu uzroka. Da li potpada pod nešto što razum može dokučiti? Kakve veze ima nošenje tisovog drveta sa ratom i da te neće pogoditi metak? Jel to može Pa ja znam, kod nas je bilo drvo tamo u jednom susjednom selu, u toku rata to jedno drvo nastradalo, samo zbog toga ljudi, gdje god ko naiđe, lomi sebi grane i pravi neke ljiljane tamo vamo, kači na sebe, da te ne pogodi. Evo, razumno, da li postoji veza između toga da razum to može opkačiš o sebi neki hamalju i zapisi to te čuva. Može li razum povezati da postoji neka, kao što smo povezali, vodu i žiđ? Popiješ, nestani žiđ. Jel se, jel se to do... Znači, vidimo da hamalije zapisi ne potpadaju ni pod jedne ove uzroke. Dobro, nakon što smo to shvatili, tek sada možemo govoriti o propisu hamalija. Hamalije i zapisi, braćo moja draga, u startu, u osnovi se mogu podijeliti u dvije vrste. Imamo hamalije i zapise, talismane, amulete, koji sadrži kuranske ajete, kuranske dove i dove od poslanika alihi salatu wasalamu. To je jedna vrsta. I imamo drugu koja je izvan toga, pa makar bila pomiješana. Imate sada su ljudi počeli biti mafijaši, u pravom smislu riječi. Napiše ti gore bismilu, pa dole kulhu valla, i onda dole šifri neki kamiona, brojeva, džiža, i kaže ti otvoriš, a vidiš ti, kaže, pa evo bismila. Jez bismila, šta je ono dole? Znači, uvjet je da bude samo Kur'an, ajeti, hadisi. I imamo drugu vrstu, sve mimo toga svi brojevi, neke šifre, čarke, barke, crtanje, neki kružića, sve to potpada pod ovu drugu skupinu. Što se tiše prve skupine i prve vrste, o njoj ćemo govoriti poslije. Znači skupina i vrsta Hamailija koji sadrži u sebi kuranske ajete, dove od, od Allahog poslanika alaihi salatu wasalam. Što se tiše ove druge vrste koja sadrži sve mimo toga, ne znam da postoji neko od islamskih učenjaka da je ikada kazao da je to dozvoljeno. Ne postoji znači osnovano razilaženje. Sva ulema od Allahu poslanika li salatu vesselam pa do danas svi su kazali da je to zabranjeno ovaj koristiti. Mnogo je izuzetno i mnogo hadisa na tu temu ću ukratko samo tri hadisa kako bi se uvjerili na validnost onoga što su zastupali islamski učenjaci. U hadisu od Ukbe ibn Amira se prenosi da su došla Allahom poslaniku desetorica ljudi da mu daju prisegu. Pa Allahu poslanik prihvatio prisegu od devetorici, a od jednog nije htio da prihvati. Pa kažu Allahu poslanici, od devetorice si prihvatio, od jednog nisi. Zašto? Kaže, on ima okačen talisman, oko, znači negdje na vratu, na svome tijelu. Pa je čovjek pocijepao to, pa je prihvatio Allahu poslanik, ali se ratu wasalam, njegovu prisegu i kaže Allahu poslanik, ko nosi amulet, počinio je širk. Hadis je rodostaj, njegove rodostojnosti je potvrdio šeha rahmetullahi alaihi. Drugi hadis, Abdullah ibn Mes'ud radijallahu ta'ala u jedne prilike dolazi kući i vidi njegova žena stavila oko vrata konac. Kaže on njoj pitanje, kakav je to konac? Kaže ona, to je konac na koji je naučena rukja. Kaže on njoj, Abdullahova porodca, porodci Abdullahovoj nije potreban širk. Pa joj je, kaže, strgao taj, onaj kako se zove, konac i kazao, neke ruke, amuleti, i bajalice za spajanje ljubavi, spajanje dvoje u ljubavi su širk. Neke znači ruke, amuleti i bajalice za spajanje dvoje u ljubavi su širk. I treći hadis, znači i u ovom hadisu vidimo da Allah poslanik alaihi salatu wasalam spominje da je amulet širk. I treći hadis od Abdullaha ibn Uqajme se prenosi da je bio bolestan. Jedan od ashaba je bio bolestan i dolaze mu ljudi da ga obiđu. I kažu njemu, vidimo da si bolestan, jesi li što god okačio na sebe da se izliječiš? Kaže on, pa zar, to uč, zar da to učinim nakon što sam čuo Allahu poslanika da kaže, ko objesi nešto, okači na sebe, bit će prepušten toj stvari. Znači, bit ćeš prepušten tomi. Tom zapisu, znači od strane Allaha prepušten si njemu. Pa ako može ti koristi, ne koristi, a neće koristiti. Vidimo iz ovih, braću moja draga, hadisa, da nije dozvoljeno nošenje hamailija zapisa i ti stvari. Vidimo da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam u više hadisa spomenuo da je nošenje takvih stvari širk. Sada se postavlja automatski jedno pitanje, to je da li je to veliki širk koji čovjeka počinio od tog djela izvodi iz vjeri ili ne izvodi. Tu nam je, braću moja draga, veoma bitno. Zašto? Zato što da znamo kako da se ponašamo naspram ljudi koji to čini. Zato možemo rezimirano kazati, islamski učenjaci o tome govori mnogo, ali možemo kazati da se propis toga vraća na vrstu hamajlije i da se vraća na ubjeđenje osobe koja je to okačila. Ako bi čovjek okač, okačio nešto o sebi, kao što je kip, krst, ili smatrao da to što je okačio, da ono liježi bez dozvoli uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, islamski činjaci kažu da je to veliki širk. Da je to veliki širk. A kada je to mali širk onog momenta kada čovjek okači nešto na sebe i smatra da je to validan uzrok, ali Allah taj koji liječi. Tada je čovjek pogriješio uzimanju razloga koji smo malo prije spominjali, niti je potrefio, niti uzeo šerijatski e, razlog, niti je potrefio prirodni. Pogriješio je i napravio je, znači učinio je širk Allahu Đelešanuhu u uzrocima. Ali pošto smatra da Allah liječi, ali je pogriješio tome, onda učenjaci kažu da je to mali širk. Ovdje samo kao neka digrisija ili neki onaj, kak se zove, opaska, mali širk. Dosta puta slušamo tu riječ mali širk. Braćo moja draga, treba da znamo da je mali širk nazvan malim širkom samo kako bi se rastavila i napravila razlika između velikog i malog širka. A mali širk je veći od bilo kojeg drugog velikog grijeha. I znate kako mi smatramo velikim blud, alkohol, kamata? Mali širk je veći od velikih grijeha. Ali je napravljena razlika samo kako bi se napravila razlika između velikog i malog širka, pošto počini od velikog širka, kao što kažu islamski učenjači, ostaje vječnom džehennemu ako se ne pokaje od toga. Zato kaže Abdullah ibn Mesud i ta ubjeđenje, znači možemo ga naći od vremena ashaba pa sve do dana današnjeg, da je mali širk veći od velikih grijeha. Kaže Abdullah ibn Mesud u vjerodostojnoj predaji od njega, da se zakunim Allahom lažno, da slaži, ali sa Allahom zakuni. Draži mi je nego da se zakunijem nečim mimo Allaha, a da istinu kažem. Iz ove, iz ove ovaj izreke, iako je možda nekima teška za shvatiti, vidimo da je onaj mali širk veći od velikog grijeha. Zato što on kaže ovdje, draži mi se zakunim Allahom, znači lažno, ali Allahom sam se zakljao, nisam učinio širk, nego da se za, za nešto za što je istina zakunim nečim mimo Allah, a tada je počinio širk. I on je ovdje, znači, kažu islamski činjaci, ova rečenica je izuzetno puna znanja, i tog vaganja da je mali širk veći od velikih grijeha. Zato, braću moja draga, treba se paziti, kada čujemo neka stvar, mali širk, treba se paziti takvi stvari, izuzetno mnogo paziti. Sve ovo što smo spomenuli do sad, znači to je bio govor o hamajlijama i zapisima koji ne sadrži u sebi ajete, hadise i dove. Ili sadrži, ali povr toga sadrži još tamo neki oni šeitanskih imenika. Sada dolazimo da govorimo o ovoj drugoj vrsti. To je hamajlje i ovaj amuleti koji u sebi sadrže samo kuranske ajete, kuranske dove i dove Božih poslanika alaihi salatu wasalam. Skoro od prvih generacija, iako ne baš od prvih generacija, ali od generacije tabiina, postoji razilaženje među učenjacima da li su ove vrste hamajlije dozvoljene pa ćemo naći jedan određen broj islamskih učinjaka koji smatrao da je dozvoljeno čovjeku da okači o sebi neku takvu hamajlju koju je samo napisan kuranski ajet ili neka dova. Normalno opet pod uvjetom da vjeruje da je to samo uzrok, a da Allah subhanu wa ta'ala je taj koji liječi. Tog stava su bili, mnogi možemo spomenuti samo neke, Sejid ibn Musejib, znači jedan od velikana tabi'ina, prenešeno je da je tog stava bio imam Malik, imam Ahmed u jednoj predaji od njega, imam Kurtubi, imam Šehul Islam ibn Taymije, Šehul Islam također, ibn Al-Qayyim, Imam Bejheqi, ibn Hajar i još neki islamski učenjaci. S druge strane, većina islamskih učenjaka od prvih generacija ashaba, tabi'ina, pa sve do dana današnjeg, u današnjem vremenu skoro i bar ja nisam naišao da ne postoji neko ko zastupa više to mišljenje. Znači, većina islamskih učenjaka je smatralo da su i te hamajlije i ti zapisi zabranjeni. Što se tiče onih koji su to dozvoljavali, oni su to dozvolili na osnovu riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala gdje kaže وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek. I oni kažu, To je lijek. Kur'an čitav je lijek, on u smislu, na bilo koji način da ga koristiš, inšala, to je lijek. Dok ova, ovaj drugi dio islamskih učenjaka koji su to zabranjivali, argumentuju to sa više argumentata. Normalno i ovaj prvi dio učenjaka donosi još neke argumente, ali jedan od najjačih dokaza kojim su to argumentovali jeste ovaj kuranski ajet. Ovi koji su to zabranjivali, znači većina islamskih učenjaka, kažu mi to zabranjujemo iz više razloga. Prva stvar, svi hadisi koji izrekao Allahu poslanik o zabrani ovaj Hamailija su općeg karaktera i nigdje nije došao hadis koji izuzima tu skup da kaže dobro, nisu zabranjeni u kojima ima širka, ali ako su napisani kuranski ajeti dozvoljeno. Znači, općeg karaktera su pod jedan i to je izuzetno jak dokaz. Također, Allahu poslanik da je tu bilo dozvoljeno pojasnio bi, kao što je pojasnio dozvoljene vrste ruki. Jer znate, prošli put smo spomenuli hadis da kaže Allahu poslanik je rekao ljudima, muslimanima, pokažite mi, kaže, svoje ruke koji ste naučili još u džahilijetu, pokažite mi pa da bi mogao odobriti one koji su validne, a da bi mogao zabraniti one koji nisu. Da je bilo nošenje zapisa ovog tipa dozvoljeno, Boži poslanik bi to pojasnio. Također, imam en Ennehaj, jedan veliki tabi'in, također kaže, prezirali su sve amulete, one od Kur'ana i drugi. Govori on o tim prvim generacijama, učenicima Ibnu Mes'uda, radi Allah ta'ala, kaže, oni su svi prezirali amulete, znači smatrali zabranjenim, bez razlike, kaže, bili od Kur'ana, znači u smislu u kojima je napisan Kur'an, ili oni drugi. Također, jedna veoma bitna stvar, a to je da je u zabranjivanju tih vrsta hamajlija preventiva. Koja preventiva? Zamislite, sada neko nosi hamajliju i vide ljudi. On je nosi, u njoj piše kuranski ajet, ali ljudi koji ga vide ne znaju šta je u toj hamajliji. I onda to ljude čini da se smetu. I onda ljudi smatruju, pa dobro, ako nosi lupam neki autoritet, neki efendija, neki profesor, ako on može nositi, zašto ja ne bi mogao otići kod nekoga? Ne znajući da on nosi nešto što je u njegovom ubiđenju dozvoljeno. Zato su islamski učenjaci kazali, iz tog aspekta to treba zabraniti kako ne bi ljudi ostali, znači, u nedomici. I na kraju krajeva, ako bi čovjek dozvolio takav vid Hamailija, time u jednu ruku omalovažava Allahov govor. Jer zamislite čovjek ako ima na sebi Hamailju u kojoj su kuranski ajeti, dove Božijeg poslanika, on je primoran da ulazi sa takvom Hamailjom u WC. Što je zasigurno upitan moment. Tako Allah najbolje zna za ispravnost svega toga, ali znači ovaj kazali smo spomenuli smo dokaze jedne i druge skupine. Ovo, braću moja draga, sad samo da rezimiramo. Odnosi se na hamajlije koje su samo sačinjene od kuranske ajeta i dova koje su prinešene od Božih poslanika. Zato, uzmite sebi jedno generalno pravilo. Kada vidite hamajlju na insanu ili susretni se, sut, susretnite se sa tom tematikom, prvo što možete upitati, od čega je ta hamajlija? Ako čovjek kaže, u smislu šta je u njoj, ako kaže sve drugo što spominje mimo Kur'ana i Hadisa, odma znajte da je to širk. A ako spomine da su samo tu kuranski ajeti i dove, onda tek možemo sa njim, da kažemo, razgovarati i da tu postoji razilaženje. A prije toga nikada niko od islamskih učenjaka nije dozvolio nošenje hamailija u koje, koje ne sadržavaju u sebi samo kuranski ajeti. Zato kažem, pazite, Znači, ljudi su se vremenom malo modernizovali, tako ćete naći, ako nekada razmotate neki zapis, na početku gore bismila, pa fatiha, pa kulhu valla, i ti, eh, pa vidi, Boga mi ovo sve. A onda, kad dole odmotaš donji dio papira, e onda dole dođu strelice, kockice i neki telefonski imenici, brojevi i svašta nešto. Znači, to je onaj varanje ljudi, varanje ljudi. Pošto nam je ostalo još malo vremena, spomenut ćemo ovaj, također iako ima mnogo stvari koji se vezuju za ovu tematiku, koji bih želio da vam spomenim. Spomenut ćemo, braću moja draga, ukratko, neke uvjete koje su islamski učenjaci spomenuli da bi se čovjek bavio učenjem ruki. Tu nam je veoma bitna tematika, inšala, možda u još jednom predavanju ćemo govoriti o vrstama psihičkih bolesti koje se mogu liječiti rukijom, a prije toga, znači, lijepo je da znamo šta bi trebao da ima pri sebi onaj koji liječi od ruke, e, liječi rukom i onaj koga liječi. Što se tiče onoga ko liječi, braćo moja draga, nije to svači. I postoji neki, neka pravila, nešto što bi čovjek trebao da ima pri sebi ako želi da se bavi time. Pa na početku, čovjek koji se bavi liječenjem Kur'anom, rukom, trebao bi da bude ispravno vjerovanja. Vjerujte na prvi pogled, ovaj uvjet i nije nešto toliko znači nama upečatljiv. Ali, braću moja draga, vjerujte da je izuzetno bitan. Ispravno vjerovanje koje je popraćeno znači i dijelima i ubjeđenjima. Zašto? Zamislite, odete kod čovjeka koji nema ispravno vjerovanje, a ti jadnik ne znaš. I e onda to može biti razlogom da zalutaš kada je u pitanju vjerovanje. Da te čovjek okrene i da te liječi na način koji nije dozvoljeno šerijatski te odlaženje, šta ja znam, da tražiš lijeka kod ljudi koji su mrtvi. Dozivanjem poslanika, dozivanjem meleka, traženjem ovaj lijeka od džina, šitana. A to se opet sve vezuje, braću moja draga, za ovu tematiku. Ispravno vjerovanje. Zato, znači, prvi uvjet da čovjek, znači, se bavi tom tematikom jeste ispravno vjerovanje da čovjek vjeruje da ono što poduzima da su tu razlozi da je lijek od uzvišenog Allaha subhanahu wa taala da čovjek poznaje šerijatske razloge koje može preduzeti da bi nekoga liječio da poznaje prirodni razloge a da poznaje ono što je izvan toga također čovjek treba da ima jeqin i ubeđenje da je Kur'an lijek ali da liječi uzvišeni Allah subhanahu wa taala također Od stvari koje su spomenuli islamski učenjaci jeste da čovjek koji se bavi time bude poznavalac islamske doktrine o džinima. Da čovjek poznaje tu tematiku. Jer to će mu trebati ako dođe u situaciju da razgovara sa džinima. Također da zna kako se zaštititi od njih, da zna šta su njihova svojstva, da zna kako vjeruju, da zna kako se ponašaju. A to mu sve treba zato što se susreće sa tim stvarima. Također, od uvjeta koji su islamski učenjaci spomenuli, neki ovi uvjeti su obavezni, neki su pohvalni, neka svojstva su pohvalna. Također, od stvari koje spominju učenjaci jeste da je pohvalno da čovjek poznaje fik. Neko će nam kazati kakva je veza između fika islamskog prava i liječenja Kur'anom ruke. Braćo, moja draga, velika je veza. Primjera radi čovjek želi da liječi Kur'anom. Odmah pitanje koje mu se postavlja jeste da li je dozvoljeno za to liječenje uzimati novac. A to je pitanje fiksko. Druga stvar, dolazi ti žena da je liječiš. Da li ti je dozvoljeno da ti žena dođe sama u kancelariju tvoji ti vas dvoje se osamite? Opet fiksko pitanje. Žena ti opet došla, da li ti je dozvoljeno da dodirneš tu ženu prilikom liječenja? Jer vidjeli ste kako je Boži poslanik znači prenešeno da, da treba da se stavi ruka na mjesto tijela koje boli. Da li to važi za muškarci i za žene? Opet fiksko pitanje. Također, da li čovjek može uzeti to, znači liječenje rukom Kur'anom kao profesiju? To opet fiksko pitanje na koji su islamski učenjaci dali odgovor da li je dobro i da li je pohvalno da imate u društvu ljude koji se profesionalno bavi liječenjem, znači Kur'anom. Sve to čovjek treba da zna. Kako će znati ako poznaje fik? I mnoge druge stvari su mu potrebne. Zato islamski učenjaci kažu pohvalno je da čovjek poznaje fik. Fik. Također, lijepo je da, buži, da bude oženjen onaj ko se bavi liječenjem Kur'anom. Zašto? Inšala, mislim da je svima to vama jasno, jer čovjek koji je oženjen, sigurno je ovaj njemu mnogo lakše ako je u pitanju liječenje žena da obara pogled i da se na taj način sačuva. Također, čovjek bi trebao da se maksimalno trudi, da svoj život provodi u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, da njegov čitav život bude pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, da se ostavi svih vrsta grijeha, i mali, i veliki, i tajni, i javni. Normalno, ne može čovjek biti nepogrešiv, ali da se maksimalno trudi. Da ne izostavlja zikrove kojima će, s kojima će se, ako Bog da uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu zaštititi. Može čovjek svaki dan liječi, ruke uči, nikada ne uči zikrove. Znaj, Habibi, da ćeš postati i ti meta tim džinima. Oni su poznato je od njihovih suistava da su osvetoljubivi. Ako se ne zaštitiš, onda možeš i ti biti izložen tim napadima. I na kraju možemo samo još spomenuti, kada u pitanju, možda je to inšala svima vama i poznato, ali je lijepo da čovjek zna taj podatak, kada je u pitanju osoba koja se liječi, dozvoljeno je, braću moja draga, učiti rukju svima onima kojima je to potrebno, bez razlike bili muslimani ili nemuslimani. Normalno, ovdje se postavlja pitanje kako to da činimo i učimo ruke onima koji nisu nemuslimani. Dobro, da učimo muslimanima, to nekako, hajde da kažemo, razumno možemo shvatiti i logično je. Inače, ukratko u jednu minutu, dvije ćemo vam ponajasniti jedno pravilo i na osnovu toga ćemo inšala shvatiti ovaj propis, a to je, treba da znate, braću moja draga, u islamu generalno svi naši postupci mogu se podijeliti u dvije vrste – ibadeti, ono što radimo da bi se približili uzvišenom Allahu i običaji. Kada kažemo običaj, to ne mora značiti neki običaj kao što mi to smo, vego sve mimo ibadeta. Što se tiče ibadeta, osnova u tom poglavlju, u tim dijelima jeste zabrana. Što znači, ne možeš ništa činiti i da kažeš ljudima ovo ibadet, osim ako imaš za to dokaz iz Kur'ana i sunneta ili konsenzusa islamskih učenjaka. S druge strane, običaj, ono što radimo izvan ibadeta, osnova je da je dozvoljeno sve dok ne dođe nešto što to zabranjuje. Primjera radi. Jelo, piće, oblačenje. Sve nam je dozvoljeno konzumirati, sve nam je dozvoljeno oblačiti, osim onoga što je šerijat izuzeo. Primjer radi. Sve nam je dozvoljeno jesti. Voće, povrće, travu, smoki, kikiri, sve živo nam je dozvoljeno jesti, osim onoga što je šerijat izuzeo. A šerijat izuzeo izuzetno malo stvari. Alkohol, alkohol, svinjetinu, mrljinu, krv, nekoliko stvari, ali osnova, kaže Allah Đelešanhu, Huvallavi halaka leku ma fil ardi džemi'an. On je vama sve na zemlji stvorio, sve vam je stvorio i dozvolio da konzumirate. I nakon toga se iz toga izuzima nekoliko stvari. Znači u našim običajima, tijelima koja su izvan ibadeta, dozvoljena. Čovjek kaže, ja uđe studiram ekonomiju. Dozvoljeno, ma, nima nikakve smetnje. Ovo ovaj kaže, ja uđe studiram ekonomiju nešto drugo. Znači, to su, braću moja draga, naše stvari, možemo da odabirimo kako ćemo živjeti. Ali kada je u pitanju ibadet, onda je suprotno. Za svaki ibadet moraš imati dokaz. U protivnom to će biti odbijeno. Zato kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalamu hadisu Buhari i muslima da iša radi Allahu ta'ala anha ko uvede ovu našu vjeru ono što nije od nje to će biti odbačeno. Kada dođe čovjek kaže evo čini ovo to ibadet u redu, hoću, ali daj mi dokaz. Kaže, nima dokaza. Onda izvinjajem se. Sve što govoriš i kažeš da je ibadet, onda moraš imati dokaz. Evo ovdje se postavlja pitanje, postoji li dokazi da je dozvoljno liječiti nevjernike rukijom? Postoji više dokaza, jedan od hadisa smo spomenuli, prošli put kada je onaj Ashab se primio islam kod Allahog poslanika, se pa se vraćao kući, pa je u putu sreo ljude, među njima je, kaže, bio jedan luđak. Pa su mu kazali, čujemo, kaže, da je vaš prijatelj došao sa mnogim dobrom, imate li šta za ovoga? Pa mu je učio Fatihu, pa je ozdravio. Pogledajte ovdje način izražavanja. izražavanje. Čujemo da je vaš prijatelj, što znači ukazuje da ti ljudi nisu bili vjernici. Pa mu je učio rukiju, pa je ozdravio. I drugi hadis koji je mnogo jasni od toga, hadisu Buhari i Muslimu od Ebu Sa'ide al-Hudrija radijallahu ta'ala, nusima nama poznat hadis, dugačak hadis, kada su asabi jedne prilike izišli na putovanje, Pa su ocijeli u jednom mjestu znači, gdje su bili Arapi, Beduini, pa su zatražili da ih prihvati gostoprimstvo, da im budu gosti, pa su ovi Arapi odbili. Pa su oni ocijeli blizu njih. Umeđu vremenu se desilo da je poglavara tog plemena ujeo akrep. Pa su oni pokušali na sve moguće svoje način da ga liječe, pa nisu ništa ovaj postigli. Pa se neko dosjetio i kaže, zašto ne upitate oni ljude, možda oni nešto posjeduju. Pa su otišli i pitali. Pa je rekao jedan od asaba, ja znam da učim rukiju, ali neću. Zato što ste nas odbili na onakav način. Pod uvjetom da nam nešto date, pa ćemo mi to učiniti. Pa su se dogovorili da mu daju, znači postoji različite predaje, ali da im dadnu određen broj ovaca. Pa je otišao, pa mu je učio rukiju, učio je fatihu i pljuckao je na njega. Pa je ozdravio, kaže, kao da mu se ništa nije desilo pa su im oni ispunili to njihovo obećanje, pa su uzeli ovce, pa su ih htjeli podijeliti, pa onaj koji uči ruke kaže ne dok ne dođemo do Allahu poslanika ali i salatu wasalam. Pa kada su došli, kaže Allahu poslaniče, tako smo radili, tako i tako, kaže Allahu poslanik, a kako si znao da je Fatiha rukja? Kako si to znao? Pa kaže to što si uradio ispravno je, podijelite to, kaže, ali imeni kaže dajte jedan dio. Iz ovog hadisa, znači ovaj hadis je prepun, prepun koristi, a jedna od koristi jeste i tom da je dozvoljeno nevjernicima učiti rukju. Također možemo kazati da je u tom znači vidu liječenja također njihovo pozivanje u islam. To je izuzetan dobar davetski metod pozivanja ljudi nevjernika u islam. To je, braću moja draga, nešto što sam ja želio danas da vam kažem, iako je znači izuzetno mnogo toga što bi se moglo kazati o ovoj temi. U sljedećem predavanju, inša Allah, pokušat još progovoriti o bolestima koji se liječi, znači Kur'anom, kada su pitanju psihičke bolesti, pa ćemo govoriti o uroku, govorit o padavici, govorit o tim nekim stvarima, govorit ćemo konkretno malo o načinima kako se liječi, pošto je kod nas to zapostavljeno, izuzetno zapostavljeno, vidjet ćete tamo hadise gdje Allah poslanika ali se da to nam kaže, kada neko od vas zatraži da se okupate, zato što, što se sumlja da si ti nekog urekao, kaže okupajte se, u smislu okupajte se pa dostavite tu vodu da bi oni time, znači, da kažemo, okupali ili poljeli onoga koje je urečen. Znači, te stvari kod nas u velikom broju slučajeva ne poznate, pa ćemo ako Bog da ukratko rezimirano spomenuti te bolesti koje mogu biti prouzrokovane i načine kako se liječi. Inšala, time ćemo ovaj rezimirati ovaj naš serijal predavanja liječenje Kur'anom ruki. Allah šanu da vas nagradi svakim dobrom za strpljenje. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima njegove vjere. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molimo ga subhanu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima i na kraju subhaneke Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. هيا قصائد سائلي قلبا لوى ليس الشبم أو ما رأيتم درة عين المها فيها علم أو ما رأيتم درة عين maha fiha alam qamaran أرى كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم فتخاله